الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد أمرنا الله تعالى بها ووعدنا عليها أجرا عظيما وفضلا كريما ثم اعلموا عباد الله أن الله تعالى أمركم بالتسبيح قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا التسبيح عبادة من العبادات التي شرف الله تعالى بها هذه الأمة حيث جعلهم ممن يقومون بعبادة تقوم به أفضل الخلق تقوم به أقرب الخلق إلى الله وهم الملائكة المسبحون بحمده إن التسبيح هو التنزيه والتعظيم وهو تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به من نقص وتنزيهه في أسماء في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله ثم التعظيم له بإثبات صفات الكمال له وهذه العبادة وهذا التسبيح أمر تكرم الله تعالى بنفسه بفعله ففي الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يقول شتمني ابن آدم ولا يحق له أن يشتمني, أن يشتمني يقول اتخذت صاحبة ولا ولا وولدا وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا فصبح الله تعالى نفسه فقال سبحاني فيا عبد الله عندما تقول سبحان الله فأنت تقول مثل ما قال الله تعالى في حق نفسه تبارك وتعالى سبحاني فتشرف بهذه العبادة وتمسك بها فإنها فضل فضل تنالها حيث تكون في صفوف الملائكة المسبحات بقدسه وفي وفي صفوف الأنبياء والمرسلين إن التسبيح عباد الله أمر الله تعالى به ووصف, ووصف الله تعالى ملائكته بأنهم يسبحون الله بأنهم يسبحون ربهم قال تعالى في شأن الملائكة يقولون عن أنفسهم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وتسبيحهم دائم يقول جل وعلا يسبحون الليل والنهار لا يكفرون وقال جل وعلا فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا, يسمعون وهم لا يسأمون وقال جل وعلا يصف حملة العرش قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وقال جل وعلا ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وكذلك التسبيح شأن الأنبياء والمرسلين فقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال جل وعلا ومن الليل فاسجد له ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وقال لزكريا نبي الله لما بشره بيحيى قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وقال جل وعلا عن نبيه يونس أنه لما كان في بطن الحوت كان ينادي لا إله كان ينادي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فقال جل وعلا عنه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون والتسبيح شأن جميع خلق الله تعالى قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وقد سمع رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسمع أصحابه تسبيح الحصيات كانت في يده فمسكها وتناولها وأخذها فسمع فسمع تسبيحها وهذا يدل على أن التسبيح أن تسبيح الخلائق تسبيح حقيقي ليس بتسبيح معنوي لكننا لا نفقهها وقد قال جل وعلا قال جل وعلا للجبال لما أمرهم أن يسبحن مع نبي الله داود قال يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد وقال تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والتسبيح أعظم ما يطلق عليه هو, قول هو قولنا سبحان الله ومن إطلاقات التسبيح صلوات الصلاة فإنها تسمى التسبيح فقال قال أبو هريرة أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث فذكر منها وسبحة الضحى أي وصلاة نافلة الضحى والتصبيح عباد الله هو الذي يلهم به أهل الجنة ففي صحيح مسلم أن, أن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتح... يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون التنفس فتكون حالتهم مثل مثل مثل حالة الملائكة وهي آخر ما تقوله الملائكة عندما يقضي الله تعالى بين الخلائق قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وللتسبيح فوائد سيأتي بيانها نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المسبحين وأن يتقبل منا تسبيحنا وأن يجعله وسيلة لنا لنيل مرضاته ولنيل كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يوم مسلمين نايمكنا وسيا kuma ina yi muku wasiya da mu ji tsoron Allah Allah ya yi umarni da mu tsoronsa kamar yadda ya yi umarni gare mu kamar yadda ya yi umarni ga al'ummomin da suka gabace mu kuma Allah ya yi mana alkawarin lada mai girma a cikin takawa kuma ya yi mana alkawarin falala mai daraja ga duk waɗanda suka lizimci tafarkin takawa Allah maɗaukakin sarki ya kimsa mana tsoron Allah a cikin zukatanmu yau hudubarmu kan tasbihi ne wannan ibada wadda take ibada ce mai girma da Allah maɗaukakin sarki ya ambace ta a wurare tuli a cikin alkur'ani ita ce ibada wadda faɗan kalma ce mai girma wadda Allah jalla wa'ala shi kansa ya sifanta kansa da cewar yana ya faɗe ta ya ce subhani an attakhidha sahibatan wala walada sarki ya tabbata a gare ni na ba wato na riki abokiyar zama ko kuma na rikida saboda haka duk wanda ya yi tasbihi yana fadan abin da Allah jalla wa'ala da kansa ya faɗe shi ita ce ibada wadda take ta kunshi tsarkake Allah da kuma da kuma girmama Allah jalla wa'ala ta hada tsarkake Allah daga dukkan abin da bai cancance shi ba a cikin zatinsa ko a cikin sifofinsa ko a cikin sunayensa ko a cikin ayyukansa da kuma girmama Allah ta hanyar tabbatar da sifofin kamala da cika a gare su jalla wa'ala domin wannan shi ne gaskiya babu wanda yake da kamala sai Allah babu wanda ya ba a tsarkake shi daga dukkan tawaya sai Allah domin babu wani abu babu wani halitta wanda yake ba tare da yana da tawaya ba sai wanda Allah maɗaukakin sarki shi ne ya tsarkake shi wato na annabawa wanda Allah ya tsarkake su daga tawaya irin wadda Allah ya ba ɗan adam amma ba a kamanta tawayar wani daga cikin halitta komai matsayinsa ba a kamanta tsarkakewar wani daga cikin halitta daga tawaya komai matsayinsa da irin tsarkakewar da ake ma Allah jalla wa'ala saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala tsarkakakke ne ba tare da wani ƙa'idi ba kuma mai sifar kamala ce ta kowace fuska ba wanda ya cancanci yabo da sifofin kamala in ba Allah ba shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda yake son yabo irin Allah shi yasa Allah ya yabi kansa Allah ya yabi kansa domin babu wanda ya san cikakkiyar kamalar Allah sai shi jalla wa ala to shi yasa waɗanda suka fi kowa kusanci da Allah su suka fi kowa tasbihi ga Allah su ne mala'iku domin mala'ikun Allah suna tasbihi kamar yadda muke numfashi kamar yadda muke yin numfashi ba tare da mun yi wani takallufi ba ba tare da mun zaɓa ba haka mala'iku suke yin tasbihi Allah maɗaukakin sarki ya ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna yin tasbihi dare da rana ba sa yankewa babu wani lokaci da suke yankewa Allah ya ce fa in istakbaru idan sun yi girman kai ga barin tasbihi fallazina inda rabbika yusabbihuna Allah yusabbihuna al-laila wan nahar wa hum la yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yas'amun idan sun yi girman kai gabarin bautar Allah da tasbihi a gare shi to waɗanda suke wajen Allah suna yin tasbihi dare da rana ba sa gimsuwa wato ba abin da yake gimsarsu kan cewa su ji sun gaji da yin tasbihi kuma Allah maɗaukakin sarki yayin da ya ambaci masu ɗaukan al'arshi yayyabo a gare su da mala'iku ya ce waɗanda suke ɗauke da al'arshi da kuma mala'iku suna yin tasbihi ga Allah tare da godiya a gare shi kuma suna ba da gaskiya da Allah kuma suna nema ma muminai gafara duk wannan ya nuna mana irin matsayin wato tasbihi a wajen Allah yayin da ya sanya mala'iku waɗanda ba sa saƙo makusanta a cikin halittar Allah ga Allah ya zamanto abin da suke yi kenan shi yasa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da aka tambaye shi wace magana ce tafi falala a wajen Allah sai ya ce maganar da Allah ya zaɓe ta ga mala'ikunsa ita ce subhanallahi wa bihamdihi abinda mala'iku suke yi kenan juddadu subhanallahi wa bihamdihi saboda haka ya kai mumini ka gode ma Allah yayin da Allah madaukakin sarki ya sanya ka a cikin sahun waɗanda suke faɗan abinda makusanta a wajen Allah suke faɗa shine subhanallahi wa bihamdihi yayin da ka zamanto tare da su domin duk wanda yake tare da duk wanda yake tare da waɗansu to zai kasance Allah madaukakin sarki zai tashe shi tare da su ranar alkiyama shi tasbihi Allah ya yi umarni a gare shi ya umarce mu da mu yi shi Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa ku yi tasbihi a gare shi dare da rana kafin nan sai da Allah ya sai da Allah ya umarci annabawa da shi don mu san muhimmancinsa keɓantattun bayi annabawan Allah haka Allah ya umarce su Allah ya ce ma annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam وسبح بحمد ربك وكن من الساجد فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين kai tasbihi da godiya ga ubangijinka ka zamanto cikin masu sujada haka annabi zakariya da Allah ya yi masa bishara da samun da annabi haya yace Allah ya nuna masa aya sai yace ayar da zan nuna maka shine ba za ka iya wa mutane magana ba har tsawon kwana uku to ka yawaita kai tasbihi ga ubangijinka safe da wato da safe da maraice abinda aka umarce shi kenan da ya fito sai ya yi ishara ga mutanensa da ishara ba da magana ba an sabbihu an sabbihu bukratan wa ashiwa kuma ku yi tasbihi safa da marance haka Allah ya ambaci annabi Yunus wanda ya fada cikin wanda ya fada cikin cikin kifi ya fada cikin cikin kifi ya lizimci kalmar tasbihi ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin Allah babu abun bauta da gaskiya sai kai tsarki ya tabbata a gare ka na kasance cikin waɗanda suka cuci kansu Allah yake falaula annahu kana minal musabbihin lalabita fi batnihi ila yawmi yub'athun da ba dan yana daga cikin masu tasbihi ba da ya kasance a ciki da ya tabbata a cikin cikin wannan kifi har ranar da za a yi tashin alkiyama to kaga wannan ya ishe mu falala na yin tasbihi to tasbihi yana daga cikin sifar Allah domin Allah maɗaukakin sarki ya kira kansa subuhun wato wanda ake yawan tasbihi a gare shi Aisha radiyallahu anha ta ruwaito cewa ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana sujada da daddare ya kasance yana faɗa a cikin ruku'unsa da sujadarsa subuhun kuddusun rabbul mala'ikati war ruh wato tsarki ya tabbata a gare ka albarkarka ta yawaita ya ubangijin mala'iku ya ubangijin babban mala'ika shine arro mala'ika jibril wannan kalma ta ban girma ta yabo ga Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana laqanun wato lafuzan tasbihi sun zo da yawa daga cikin su akwai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da cewar shine fiyayyen zance a wajen Allah shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wanda Allah ya kira su albaqiyatus salihat ayyuka waɗanda suke nagargaru masu dawwama wanda Allah ya ce sun fi ‘ya'ya da dukiya, wanda Allah ya yi masa muwafaƙa da dawwama a kansu, Allah ya yi masa arziki mai yawa. Daga cikin lafuzan da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya koya mana na tasbihi akwai subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al'azim, tsarki ya tabbata gare ka tare da yabo a gare ka kuma tsarki ya tabbata ga Allah ubangiji mai girma waɗannan kalmomi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masu saukin fata fada ba su da nauyi a harshe amma masu nauyi a cikin mizani kuma ababan soyuwa ga arrahman rahman ababan soyuwa ga al rahman sune subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim haka kuma ya koya mana subhanallahi wa bihamdihi yace wanda duk yace da safe yayi subhanallahi wa bihamdihi sau 100 Allah zai kankare masa zunubansa ko da yawan su ya kai yawan kumfar ku. kuma yayin da Allah ya saukar da fadin Allah ta'ala sabbih isma rabbikal a'la kai tasbihi ga ubangijin ka mafi daukaka sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ma al'ummarsa iji aluha fi sujudiku ku sanya wannan umarni a cikin sujadarku saboda haka ya koya mana kuma yake fada a cikin sujadarsa subhana rabbiyal a'la a wata wani lokaci ya ƙara ya ce subhana rabbiyal a'la wa hamdi, yayin da kuma Allah ya saukan masa ya ce fasabbih bismi rabbikal azim ya ce ka yi tasbihi da sunan ubangijinka mai girma sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'aluha fi ruku'iku ku sanya wannan a cikin ruku'unku dan haka ya koya mana a cikin ruku'u rinka cewa subhana rabbiyal azim a wata riwayar yazo da ƙari subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ya kasance a cikin ruku'unsa sai ya yi ruku'u tsawo irin tsawon karatun suratul bakara ba abin da yake fada a ciki sai subhana rabbi al'azim kamar yadda ya zo a hadisun huzaifa kaga wannan ya nuna mana irin girman sanin Allah da yin wannan tasbihi yake kawowa tasbihi din nan fa uwa musulmi mu lura babu wanda daga cikin halittar Allah face yana yi sai dai ba ma fahimtar tasbihinsu Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani babu ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu face yana yin tasbihi da godiya ga Allah sai dai ba ku fahimtar tasbihunsa kuma Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi samawati wal ard wa tayru safatin kullum qad alima salatahu wa tasbihahu shin baka gani ba ne? cewa Allah abinda duke cikin sammai da ƙasa suna yin tasbihi a gare shi da tsuntsaye yayin da suke reto suke linƙaya a cikin sararin samaniya kowanne daga cikin halittar ya san sallar da Allah ya ce yayi ya san tasbihinsa Allah ya jiyar da annabi Dawud wannan tasbihi domin yayin da yake yin tasbihinsa da safe yake yin tasbihin zikirinsa da yamma wato duwatsu da tsuntsaye sai su zo suna yi tare da shi kamar yadda idan kana idan musulmi suka haɗu suna sallar jam'i to haka Allah ya hore masa duwatsu ya hore masa tsuntsaye yana yin tasbihi yana faɗa suna faɗa to haka annabi sallallahu alaihi wasallam wataran ya ji yadda sahabbai tasbihin tsakon kwani ɗan tsakon kwani da ya ɗauka a hannunsa sahabbai suka ji su suna yin tasbihi to wannan ya nuna mana tasbihin halitta hakika ne sai dai kamar yadda Allah ya ce ba ma fahimtar tasbihinsu kamar yadda suke sujada hakikatan amma ba ma fahimtar sujadarsu sai rana alkiyama sannan wannan hakika za ta bayyana a gare mu tasbihi yana da fa'idodi masu girma daga cikin manya-manyan fa'idodinsa cewa shi ne babban haƙƙin Allah ta'ala domin babban haƙƙin Allah a kan halittarsa baki ɗaya shi ne tsarkake shi daga dukkan abin da bai cancanta da shi ba kuma su tabbatar masa da sigofin kamala domin shi ne wanda ya wajabci a yi masa haka to Allah ya halice ka ba don komai ba sai don ka tabbatar da wannan hakika saboda haka tasbihi shi ne tabbatar da wannan haƙi na Allah tasbihi shi ne ibada ta hakika kuma a cikin tasbihi akwai wato koyi da fiyayyun da zaɓaɓɓun halitta su ne mala'iku domin abin da suke yi kenan sannan kuma yin abin da yake in ka ce aljanna abinda za ka yi ta yi kenan ku duba ku gani bayan Allah yau da a ce akwai wani abu wanda ya fi tasbihi da Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana shi amma a cikin aljanna inda babu taklifi babu wani nauyi da ake ɗora maka ba a hana ka tasbihi ba saboda daɗin da ke cikin tasbihi inda 'yan aljanna sun samu daɗin abin da suka samu amma Allah bai ba su tasbihi ba da sun samu tawaya saboda daɗi da kwanciyar hankali da nutsuwar zuci da zuciya take samu yayin da mutum ya ce subhanallahi wa bihamdi to don haka kalma ce wadda take za ta sanya ka akan sifar 'yan aljanna tun a duniya wanda yake wannan tafa'uli ne wato fata ne nagari cewa za ka dawwama akan wannan har a cikin aljanna an ruwaito wani daga cikin magabata daga cikin tabi'ai wanda yake kullum a cikin tasbihi yake in ba dai karatun alkur'ani ko sallah ba ko ba da ilimi ko kuma bacci ko cin abinci ko ban ɗaki yana tasbihi yana kirgawa da ‘yan yatsunsa yana motsa ɗan yatsunsa yana kirgawa har bayan ransa ya fita da aka zo ane masa wanka sai ɗan yatsunsa ya rinka motsi yana irin yadda yake yi a rayuwarsa na yin tasbihi Allah ya rayar da shi ya ɗauki ransa akan abin da ya rayu a kai wannan yin tana daga cikin karama wadda tana daga cikin karamomin yin tasbihi wanda Allah ya bayyana a cikin halittarsa sannan tasbihi hanya ce ta samun yardar Allah da karamar Allah Allah madaukakin sarki yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa'o'in dare kayi tasbihi da a gefen dare da rana shi ma kayi tasbihi ka tarda dan ka sami yardar Allah Ka kaga kenan me neman yardar Allah idan ya ɗauki wannan hanyar Allah ya tabbatar masa cewa wannan kauna ake zai same ta sannan tasbihi hanya ce ta neman gafarar Allah a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin ruku'unsa da sujadarsa yana yawan cewa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli kuma yawanci ko a zaune yake sai ce subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilai sai Aisha tace ya rasulullah na ji kana yawan faɗan wannan kalmomi wanda da ba ka yawan faɗansu ya ce alama ce Allah ya sanya min a cikin al'ummata cewa idan na ga wannan alamar na yawaita faɗin waɗannan kalmomi ya ce idan ja a nasurullahi walfas wa ra'aitan nasa ya dukulu na fi dinin lahi afuwaja bi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba idan nasarar Allah ta zo da fatahinsa kaga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a to kai tasbihi da godiya ga ubangijinka ka nemi gafararsa hakika shi ne yawan tuba ne ga bayinsa shi yasa malamai suka ce koyi da wannan wanda duk Allah madaukakin sarki ya sanya furfura ta zo masa wadda take ita ce wato gargadi na cewar mutum ya kusan hada ya nasa ya nasa ya koma makoma ya tafi lahira to ya yawaita waɗannan kalmomi tasbihi da godiya ga Allah tare da istighfari kuma wannan umarni shine abin da yake nuna cewar shi tasbihi da godiya ga Allah hanya ce ta neman gafarar Allah sannan tasbihi yana girma yana karfafa imani a cikin zuciya yana girmama imani a cikin zuciya sannan kuma hanya ce ladabi ne da aka shar'anta mana ni idan mun ga wani abun mamaki ba ka faɗi kalmar zagi ba ko ka faɗi kalmar tsinuwa wanda yanzu masu yawan kalle-kallen al'adun turawa ko a filafilansu ko masu karanta abubuwan da suke faɗa wanda su ba a kan tarbiyyar annabawa suke ba idan wani abu ya same su na ban mamaki sai ka ji sun faɗi kalma wadda take ko dai ba ta da ma'ana ko kuma kalma ce wadda take ta zagi da tsinuwa wanda ya waje ba mumini ya tsarkake harshensa daga gare ta to mu sai aka koya mana idan ka ga abin mamaki ka ce subhanallah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana cewa idan mun gani duk wani abin mamaki da mutum ya gani ka yi tasbihi don haka yana daga cikin fa'idar tasbihi faɗanta lokacin ban mamaki domin rashin faɗa domin faɗanta shi ne zai ije maka cutar da shaidan yakan yi don shaidan yakan cuci ɗan adam yayin da ya shiga cikin halin tsananin wato fushi ko halin tsananin farin ciki ko halin tsananin imuwa kan cuce shi a wannan lokaci ta hanya wanda yake shi bai sani ba amma da zai ambaci sunan Allah sai ya aminta daga cutar shaidan to irin waɗannan halaye shine halin ban mamaki da tunanin mutum zai imauce to yayin da ka ga wannan ko da kuwa ƙaramin al'amari ne ka faɗi wannan kalma ta yabo ga Allah sai Allah maɗaukacin sarki ya tsirar da kai daga sharrin shaidan ya tabbatar maka da alkhairai masu yawa sannan tasbihi hanya ce da fakiran bayi za su samu irin ladan da mawadata suke samu domin ya zo a cikin hadisi na abu huraira da abu zar su sun ruwaito daban-daban cewa talaka mabukata fakirai na musulmi sun je sun kai kuka wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mawadata duk sun tafi da lada suna yin sallah kamar yadda muke sallah su yi zakka kamar yadda muke yin sallah kamar yadda muke yin sallah su yi tasbihi kamar yadda eh, suna yin sallah kamar yadda muke yin sallah amma kuma suna yin sadaka da rarar dukiyar da Allah ya ba su muka ba ma samun yin wannan sadaka sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yace bana nuna muku abinda za ku riski eh, waɗanda suka tsere muku ba kuma ku tsere ma waɗanda yake ba su kai muku ba yace ku rinka yin tasbihi bayan kowace sallah sau 33 kuma ku rinka yin tahmidi sau talatin da uku ku rinka yin kabbara sau talatin da uku to har zuwa ƙarshen hadisin yadda mawadata saboda faɗayinsu ga alhairi ba su ce su tun da suna sadaka su ba sa bukatar tasbihin ba su ma da suka ji suka dawwama a kan wannan sai mabukata faƙirai suka dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulallah ‘yan uwanmu masu hannu da shuni sun ji abin da ka gaya mana su ma sun yi kamar yadda mu ma muka yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai wannan falala ce ta Allah da yake ba ma wanda ya so ya nuna musu sanin Allah ya nuna musu kada su hasada bar su yadda da abinda Allah madaukakin sarki ya ba su ana son tasbihi yayin da mutum ya zo yin a ƙarshen sallah kamar yadda wannan hadisi ya nuna a kowace sallah ta farilla guda biyar ana yin wannan tasbihi yayin da aka zo bacci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana na Fatima da da Sayyidina Ali an tambayi sayyidina ali radiyallahu anhu ce akwai lokacin da ka taba barin yin wannan tasbihin ce la wallahi hatta ranar yaki hatta daren yakin sifi babban bar shi ba sai dai a cikin wannan lokacin bacci yayin da mutum ya zo kabbarar 34 zai yi ba 33 ba ana san yin tasbihi da safe da yamma tasbihin shine subhanallahi wa hamdihi sau 100 da safe sau 100 da yamma sannan kuma koyaushe ya sauwaka ga mutum yayi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim da dukkan sauran lafuzar tasbihin wannan zai sanya shi ya zamanto a cikin sahun mutanen kirki wanda Allah maɗaukacin sarki ya ambaci cewa mala'iku ya sifanta su da cewa su ne makansu kirari suna cewa wa inna nahnul musabbihun kuma lallai mu haƙiƙa mu ne waɗannan wanda suke tasbihi ga Allah Allahu akbar ka duba ka gani Allah ya ce mala'iku su yabi kansu da cewa suna tasbihi don haka mu kasance waɗanda za mu koyi da wannan kyakkyawar hali da wannan kyakkyawar ɗabi'ar kalmomi ne masu sauƙin faɗa a baki masu nauyi a ba cikin mizani ababen soyuwa ga Allah ar-Rahman Allah ya mana muwafaka da faɗansu Allah ya mana muwafaka da dawama a kansu Allah ya ɗauki ranmu muna kansu kuma ya shigar da mu aljanna da albarkacinsu ya sanya mu wanda a cikin aljanna za mu zamanto muna yin su kamar numfashi Allah mai iko ne akan haka Allah ya umarce mu da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين الظالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل الأمن والقرار في بلادنا وهم الخير بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمتنا بشر وسوء سوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله آمين